Relate na relate ako! Kala, parang nahinlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig! Dear M.O.R. Magandang araw po mga kamorkada. Ako nga po pala si Darlene, isang call center agent mula Laguna. Panganay ako at may isang bunsong kapatid na isang architecture student. Tricycle driver ang papa ko. At college professor naman ang mama. Pero sa isang napakasakit na pangyayari, ay pumanaw siya 3 years ago dahil sa brain aneurysm. Nakakabigla. Sobrang bilis ng mga pangyayari Parang isang araw lang ay naghahapunan pa kami ng magkakasama. Tapos kinabukasan ay mababalitaan ko na lang na isinugod na siya sa ospital. Simula nang mawala si mama ay ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya namin. Mahirap pero kinakaya ko para sa papa ko at sa bunso kong kapatid. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang aking istorya bilang isang panganay. Sumagot ka, please. Asan ba to? Nakasilent na naman ba cellphone nito? Uh, ah, hello? Lucas, inom tayo. <laughs> Lakas mo naman. <laughs> Bakit? Anong meron? Natanggal ako sa trabaho. Ha? Nagulat din ako eh. Putik sila. Eh, kailan last day mo? Next month daw. November? Gagi, magpapasko kang walang trabaho. Wag naman. Naghahanap na nga ako ulit ng bago eh. Eh, ano na bang mga inaplayan mo? Kung ano-ano. BPO uli o yung mga social media manager, ganun. Ah, sige, pag meron akong racket, babalitaan kita. Sa kaniyang racket-racket, samahan mo muna akong uminom. Saan ba? Sa inyo, syempre. Bakit hindi sa inyo? Hindi pwede. Hindi pa alam ni Papa na wala na akong trabaho next month eh. Eh, kailan mo balak sabihin? Saka na, kapag may nahanap na akong ibang trabaho. Sure ka ba dyan? Oo, si stress lang yun kapag sinabi ko eh. So, paano na? So, samahan mo na ako uminom, please. Gusto ko lang makalimutan lahat ng problema ko. <sighs> Sunduin na lang kita sa inyo mamaya. Mga alas 9. Bakit mamaya pa? Eh, nasa alabang pa ako eh. Bakit ka nandyan? May date kasi ako. O sige, basta susunduin mo ako ah. Oo nga. O sige na, babay na. Bye! Lumandi ka responsibly. <laughs> Noted, boss. Bye. yan? ang aga mo at umuwi ngayon. Wala. Nagluluto na ako kasi may lakad ako mamaya. Magbihis ka na nga ang baho mo. Lumabas na grades ko. Oh, puro bagsak. Grabe ka naman ate. No? Puro uno. Patingin nga. Ayan no. Ay wait, putek. Naglalag na naman tong laptop ko. Mukhang sira na rin nga yung keyboard eh. oh, di gumagana ibang keys dyan eh. Kaya kapag nag-dean's list ako, bikini man. Pag nakaipon ako, Yon! Sige ate. Andiyan na ata si Papa. Pa! Tingnan mo grades ko. Bagsak. Ay! Bakit pares kayo ni ate? Akala niyo agad bagsak ako. <laughs> eh ano ba yan? Eh no, puro uno. Pasado yon. Woo! At dahil dyan, magsaing ka na. Wala man lang premyo? Kaya nung premyo? Eh kahit nga bagong sandals, eh, hindi rin ako makabili dahil sa mahal ng tuition mo. Oh, sorry naman. Oo nga no, pa. Ngayon ko lang din napansin, lumang-luma na pala yung sandals mo. Lagi kong gamit pamasada eh. Yan tuloy. Regalo pa ata sa'yo yan ni mama eh. Oo, kaya hindi ko rin maitapon. Teka, ano yan? Nagluluto ka na? Opo, may lakad kasi kami ni Lucas mamaya. Kaya maaga ako naghanda ng hapunan. Saan ang lakad nyo? Wala, sa kanila lang pa. Tatagay lang kami. Doon ka na matutulog o iahatid ka dito? Baka doon ako makitulog. Oh, sige. Teka, may band-aid pa ba tayo dito? Band-aid? Para saan po? May sugat yung pa ako eh, dahil nga siguro dyan sa sirakong sandals. Wala na ata eh. Ron, Ron, lumabas ka nga muna. Ibili mo ng band-aid si Papa. Pingin ng pambili. Ito naman, dos lang yun eh. Eh wala akong pera eh. Ubus na allowance ko. Kumuha ka dun sa wallet ko. Di bali pa, sa susunod na sweldo ko, ibibili kita ng bago. Saka na muna, anak. Ang dami natin bayarin eh. Sa susunod na yung tsinelas, eh kaya ko pa namang pagtsagaan ito. Eh nagsusugat na nga yung paa nyo, oh. Kaya pa yan. Papa naman eh. Oh, eh, yan ata si Lucas, oh. Darlene May! Aba, at talagang full name pa. Ah. Chong, good evening po. Oh, Kumusta? Uh, ayos naman po. Eto, <laughs> pogi pa rin. Ay nako, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Kumain na muna kayo bago kayo umalis. Yun. Hindi na pa. Ano ba yan? Doon na kami kakain. Tara na. Inom na inom ah. Bilisan mo na. Bye pa. Ingat kayo. Ingat pagdadrive, Lucas, ha? Opo. <sighs> Ngayon pa talaga eh. Uy, Okay ka lang? Hindi. Tara na, bago pa ako mag-breakdown dito. Mga kamorkada, napakabigat ng responsibilidad ko bilang panganay. Ako ang sumasalo ng halos lahat ng gastusin ko sa bahay at ako rin ang tumatayong pangalawang magulang kay Ronron. Ron. Sobrang nakakatakot isipin na susunod na buwan ay wala na akong pagkakakitaan. Hindi ko rin alam kung saan ako huhugot ng pera. Natatakot naman akong sabihin kay Papa yung sitwasyon ko dahil alam kong mag-aalala lang siya at papasada ng papasada para lang may gastusin kami sa bahay. Ayoko namang mangyari yon dahil simula nang mawala si Mama ay naging mas maalaga ako kay Papa Senior citizen na kasi siya at ayoko nang masyado siyang napapagod at nasistress dahil may irrational fear ako na baka pati siya ay mawala sa amin. Dahil dito ay minabuti kong itago muna kay Papa na wala na akong trabaho. isang cheesecake at large caramel macchiato for Madam Darlene. Huy, gagi ka. Sabi ko isang small na kape lang. Magkano yan? Sagot ko na. Sisingilin pa ba kita eh? Unemployed ka na nga next month. Huwag mo kang mayat maya Pag ako talaga hindi nakahanap ng bagong trabaho, sisisihin kita. Oo, sorry naman. Eh, ano na bang mga inaplayan mo? Itong isa sa Makati, BPO ulit. Hmm, okay na rin. Isang bus lang mula rito. Itong isa naman sa Pasig, tapos alam ko may ina-applyan din ako sa Quezon City eh. Parang medyo malayo naman yata. May ina-applyan din ako parang social media content manager. Tapos sa Mandaluyong naman. Ang lalayo naman, Darlene. Mahihirapan ka mag-commute niyan. Pwede naman ako mag-bed space. Eh, magkaano rin yun? Eh, at least may trabaho, di ba? Hindi pwedeng wala kasi ang daming bayarin sa bahay. Tapos may tuition pa si Ronron. Eh, pwede naman kitang pautangin kung sakaling kulangin ka talaga. Eh, ayoko ng utang. Ito naman. Last option ko yon if ever. Eh, paano kung ano? Uh, hindi sa tinatakot kita, pero kasi magde-December na. Madalang na yung mga company na nag-hire ng gantong buwan. Tapos, madalas din kasi lagpas isang buwan bago mag-reply yung mga employer. Eh, kung wala kang ipon, baka kailanganin mo talaga mangutang. <sighs> Ewan ko na. Uy, huwag ka mag-breakdown. Basta sabi ko nga sa'yo kung ano mga mga kailangan mo, sabihan mo lang ako. Kasi naman eh, kailangan ng bagong laptop ni Ron Ron, tapos yung maintenance na gamot ni Papa, tapos yung mga bill sa bahay. Yung baon ni Ron Ron, minsan ako na rin nagbibigay, kasi sa pamalengke lang napupunta yung kita ni Papa sa pamamasada. Naawa na nga ako sa tatay ko, ni hindi ko man lang mabili ng bagong sandals. Ako naman, naaawa ako sa best friend ko, ni hindi man lang makabili ng kahit ano para sa sarili niya. Eh, kailangan mag-provide para sa pamilya eh. Hmm, sige na, mag-apply ka na dyan. Applyan mo ng lahat. Meron at meron na mga magre-reply dyan, no? Nakakapagod. Tangix, bawal ka mapagod. Panganay ka. Pucha, nagmahal na naman ng kuryente. Bakit lagpas 2 ngayong buwan? 300 sa tubig, 2K sa internet. <laughs> Pakset, ang dami. Ate? Oh. Ah, uh, kasi ano eh, di ba may remaining balance pa ako sa tuition? Ngayong buwan na ba yun? Hindi pa naman, pero nag-email sa akin yung finance office eh. Hanggang next month daw kailangan na mabayaran. 10K na nga ba ulit yun? 12,500 ate. 12K? Oo. O oh, sige, sige. Ipaalala mo na lang sa sweldo. Okay. Thank you, ate. Ayun na pala si Papa eh. Kumusta ang biyahe pa? Ayun. Ayos naman. Eh, bumili ako ng tigi isang daan na chinelas. Magpapaltos na yung pa ako eh. Basta pag nakuha ko yung sweldo ko, pa, ibibili kita ng kagaya na binigay sa'yo ni Mama. Nako, wag na. Okay na to. Kung ang bibilhin mo pa ay eh, yung kagaya nung bigay ng mama mo, mahal yan. Eh, pinag-ipunan niya pa yung regalo na yan eh. E di pag-iipunan ko rin pa. Huwag na. Ang dami nating bayarin, eh, saka na yung mga luho na yan. Hindi naman luho yun eh. Ay sus na ko, wag na. Ito naman. Ay, wait lang pa. Check ko lang to. Shit! Yes! Ano yan? Wala po. Tatawagan ko lang po si Lucas. Labas po muna ako. bukas. May interview na ako sa lunes. Shit! Totoo ba? Congrats! Hindi ka na unemployed next month. Eh, saan yan? Sa Mandaluyong. Ang layo! Tapos lunes pa? Aalis na lang ako ng maaga. Baka maligaw ako eh. Hindi ko pa naman memoryado yung mga sakayan dun. O sige, pero kita rin tayo bukas. Libre kita. Sige, sige. Thank you. Bye-bye. Bye! -bye. Bye. barkada, grabe yung dasal at excitement ko para sa job interview na yon. Sa dinami-rami kasi ng mga inaplayan ko, eh yung kumpanyang yun lang ang agad na nagre-reply. Confident naman ako sa posisyon na inaplayan ko at dahil malawak na rin naman ang experience ko, ay malaki ang tiwala kong matatanggap ako. Buong weekend ko yatang minamanifest yon. Ilang santo na ang inalayan ko ng dasal para bigyan ako ng panibagong trabaho. Sabi ko pa nga, ipapasko na sana nila sa akin. Patapos na kasi ang taon at ubos na ubos na ang pera ko dahil sa tuition ni Ronron at sa sandamakmak na bill sa bahay. Ayoko namang mas maging malungkot ito dahil wala kaming perang panghanda. Uy, parang bagay sa itong blazer na to ah. Sukat mo nga. Magkano? 1,599. Sakto to para sa interview mo bukas. Ang mahal? Wag na. Meron pa naman akong ibang blazer. Sige na, sagot ko na. Wag na, may gamit pa naman ako eh. Sige na, para sure na matatanggap ka. Pagpasok mo pa pala mo, matik tanggap ka na. Sira ulo. tara na, hanap tayo ng pwedeng kainan. Sure ka na? Libre ko na oh. Bagong damit. Ang kulit. <laughs> Sige na nga. Tara, lakad na lang tayo. Iniisip ko pa rin kung paano akong pupunta sa Mandaluyong. Sumakay ka ng bus pa Magallanes. Tapos? Ta, ah, hindi ko na alam eh. <laughs> hindi ko rin memoryado Mandaluyong. Mag-maps ka na lang. Kala ko naman alam mo. Feel ko sasakay na lang ako ng MRT tapos magubok na lang ako ng motor papunta dun sa office. Bakit kasi ang layo? Anong oras ba interview mo? Alas 9. Lah, gagi. Dapat sobrang aga mo nga alis sa bahay niyan. Kaya nga eh. Lunes pa naman. Dasal-dasal na lang talaga na hindi ganun ka-traffic. Teka nga naman. Tek. Tagpas alas 8 na. Paano ba to? Malilate na ako. Sumagot ka, please. Hello? Pag bababa ako ng Pasay, saan ako pwede sumakay pa Mandaluyong? Ha? Bakit ka dyan bababa? Sa Magallanes ka bumaba para diretso ka sa MRT. Ang traffic kasi, malilate ako nito eh. Alas 6 ako umalis ng bahay, pero hanggang ngayon nasa bus pa rin ako. Pasay, saan ba doon? Tsaka, pwede ka bang bumaba doon? Ewan, tanong ko ba? Gagi ka. Kung nasa Pasay ka na, malapit ka na. Tiisin mo na lang ng konti. Pag bumaba ka sa kung saan ka man ngayon, baka maligaw ka pa niyan. Tapos lalo ka pang malate. Eh, ang bagal kasi ng usad eh. Open mo kaya yung maps mo para ma-check mo. Ang bagal kasi ng data ko, kaya nga hindi kita natawagan sa messenger eh. Paano kaya kung ipag-book na lang ako ng motor kahit hanggang MRT lang? Sige, wait lang. Try ko. Hulog ka ng langit! Teka, send mo muna yung location pin mo. Ha? Wait, try ko. Ayaw kasi talaga gumana ng data ko. Eh, saan ko ipipin? Saka, oh, wait lang pala. Tanungin mo muna yung konduktor kung pwedeng bumaba. Baka mamaya nasa gitna kayo ng kalsada eh. Nasa gitna nga. Gaga ka. Hindi ka pwedeng bumaba kung ganyan. Wait, pero tumatabi na kami. Ito na pala ata. O, tignan mo na. End call ko na, Dar. O, sige, sige. Tatawag na lang uli ako. Okay, ingat ka. Okay, bye. Magalianes! Yung mga bababa na Magallanes, Magallanes na po. Bababa po! Shit, shit, shit! Malilate na ako. Ate! Ate, excuse me po. Saan po yung MRT station? Akit lang po kayo dyan sa hagdan, ma'am. Tapos kanan. Pagdating nyo dun sa kasada, kumanan kayo uli. Pag nakita nyo yung mall, andun yung MRT. Okay po. Thank you po. Akit ng hagdan. Tapos liko sa kanan. Excuse me po. Makikiraan lang po. Kuya, excuse po. Nagmamadali yung tao eh. Pagdating sa kalsada, di ko uli sa kanan. Ay, putek! Dahan-dahan naman! May pedestrian eh. Ayun na yung mall. Diyos ko, late na ako. Kuya! Kuya Guard, saan po yung daan pa MRT? Akit lang po kayo dyan, ma'am. Akit lang po? Opo, akit lang kayo dyan sa escalator. Nakikita nyo naman kasi sobrang haba ng pila eh. Shit! Marami pang tao? Oo, ma'am. Lunis kasi. Eh, saan ba kayo pupunta? Sa Mandaluyong po. Ah, ilang stasyon lang naman yun. Kaso bilisan nyo na lang ha. Pumili kayo kasi marami ng commuter. Sobrang haba na po ba ng pila? Oo, oh, ma'am Shit, sige po. Thank you. Hello? Pwede mo ba akong ipagbook ng motor? Andito na ako sa MRT. Ha? Bakit pa eh? Andiyan ka na pala sa MRT. Just in case lang, kasi sabi ni Kuya Guard, sobrang haba raw ng pila eh. Naglalakad naman ako punta sa station para lang kung sakaling sobrang haba talaga, magmamotor na lang ako. Pero mas mabilis sa MRT. Eh, late na ako eh. Kung pipila pa ako ng mahaba, patatagalan pa rin ako. Please, Lucas. Desperado na talaga ako. Kailangan, kailangan ko tong trabaho na to. Ay, sige na, sige na. Wait lang. Thank you, thank you. Pero tignan mo rin muna yung MRT ah. Okay, malapit na ako. Anak ng... Bakit? Lucas! Sobrang haba ng pila. Eto na, looking for rider na tong app. Late na ako. Halos 9 na. Oh. Try mo i-text yung recruiter. Sabihin mo, malilate ka gawa ng traffic. Sige. Putek kasi ang aga-aga ko na nga umalis. Late pa rin. Ayan na. Bumaba ka na, may rider na. Okay. Kinakabahan na ako, Lucas. Late na ako. Baka mga alas 10 na ako makarating doon. Baka naman mapapakiusapan mo yung HR. Hindi mo naman kasalanan yung traffic eh. Na-anxious na ako. Kailangan, kailangan ko tong trabaho na to. Ang dami naming bayarin. Halos wala akong ipon dahil sa dami ng gastos namin. Ang laki ng tuition ni Ronron. Ang liit ng kita ni Papa. Tapos mawawalan pa ako ng trabaho. Tapos magpapasko pa. Oh, hinga, Tapos... hinga. Huminga ka muna. Kumalma ka. Nagsispiral ka ni. Eh. Basta pumunta ka doon. Pakiusapan mo yung HR. Kaya pa yan. Okay, okay. Wait lang, ito na si Kuya Ryder. Please, pagdasal mo ako, Lucas. Kinakabahan talaga ako. Hinga, kumalma ka. Kaya mo yan. Sige na. Thank you po, kuya. Saan kayo, ma'am? Kuya, interview po. Ah, anong pangalan niyo, ma'am? Darlene Morales po. Morales. Eh, kanina pa pong alas 9 yung schedule niyo eh. Lagpas alas 10 na, ma'am. Kuya, na-traffic po kasi ako. Baka naman pwede pang isingit. Nako, ma'am. Ako papagalitan pag pinasingit ko kayo eh. Dapat bumiyahe kayo na maaga. Kuya, umalis ako ng maaga. Promise. Sobrang traffic lang po talaga. Pasensya na talaga, ma'am. Late na late na kayo eh. Buti sana kung mga 10 minutes lang ganun. Kaso, anong oras na eh? Kuya, hindi na po ba talaga pwedeng isingit? Galing pa akong Laguna eh. Ganito na lang ma'am. I-message nyo yung HR tapos pag pinayagan kayo bumalik, eh di ayun. Hindi ko kayo pwedeng papasukin kasi ang daming aplikante sa loob. Kuya. Sige na ma'am. i Message nyo na lang. Ako mapapagalitan kapag pinapasok ko kayo eh. Kuya, kailangan pa lang po talaga ng trabaho. Ma'am, lahat kayo aplikante dito, kailangan ng trabaho. Eh sila, dumating sila sa oras. Dear M.O.R ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Panganay Mga kamurkada, umiyak na lang ako pagkatapos ng pangyayaring yon. Dala ng pagod, puyat at anxieties ko, nag-breakdown na lang talaga ako. Sobra-sobra ang panghihinayang ko. Oo, alam kong may iba pang mga susunod na pagkakataon at may iba pang trabaho ang darating para sa akin. Pero mahirap maging positibo kapag gipit at malaki ang pangangailangan mo. May pamilya akong dapat buhayin at may kapatid akong dapat pag-aralin. Sa bigat ng responsibilidad ko bilang panganay, wala akong oras para tumigil sa paghahanap buhay. So, anong plano mo? Hindi ko pa alam eh. Nag-reply ba yung HR? Hindi na. Eh, marami ka pa namang ibang in-applyan eh. Meron at meron magre-reply dyan. Eh, kaso nga kasi, baka January na sila mag-reply. Lahat pa naman ng ipon ko nagastos ko sa pampapagamot at pagpapalibing kay mama. Wala akong kahit anong pera. Sabihin mo na kaya kay Chung. Ayoko, mag-aalala pa yun eh. Sabi ko nga sa'yo, papautangin muna kita. Utang? Pa! Para saan yung utang? Ah, uh, sa ano po? Yung ano, pa, um, K-pop. K-pop? Yung mga lalaki mo? Grabe naman yung mga lalaki ko, pa. Ang dami mo namang lalaki, Darlene. Gagi. <laughs> Pero ano ba yun, Nak? Bakit ka mangungutang para sa K-pop na yan? Um, ano po kasi, may ano pa, may concert po sila eh, ang mahal ng ticket. Oh, eto. Pandagdag. Pa, wag na. Luho ko naman yun. Ako na bahala. Sige na, hayaan mo na. Minsan lang ako makapagbigay ah. Wag na pa. Wag na, Chong. Ako na pong bahala. Sigurado ka? Oo naman, Chong. Ay, sige. Uuna na muna ako. Mamamalengke ako. Sige pa. Ingat kayo. <sighs> Tara, open mo laptop mo. Maghahanap ulit tayo ng trabaho. Nakokonsensya kasi ako kapag nagsisinungaling ako kay Chong. Eh, sa tingin mo ba ako hindi? O eh, bakit hindi mo sabihin? Last day mo na bukas. Magtataka yon kapag napansin niyang hindi ka na pumapasok. Kasi alam kong pag nalaman niya, isusubsob niya sa trabaho yung sarili niya. Papagurin niya yung sarili niya. I-stressan niya yung sarili niya para lang may pambayad kami sa mga bayarin. Para hindi kailangan tumigil ni Rondron sa pag-aaral. Nawalan na ako ng isang magulang. Kaya hanggat kaya ko, gusto kong alagaan yung isa na nandito pa. Hindi ko magagawa yun kung lulunurin niya yung sarili niya sa trabaho. Sorry. Uh, tara, tulungan kita maghanap ng trabaho. itago tong mga gamit na to? Ihabilin ko na lang kaya muna kina Lucas. Lucas, pwede ko bang ihabilin dyan yung mga gamit ko? Sa office, baka kasi makita nila Papa. Okay. Ang tipid talaga nito mag-text. Shit, hindi pa pala ako nagbubukas ng email. Nag-reply na yung ibang in-applyan ko. We regret to inform you that we will not be pushing through with your application. <sighs> After careful deliberation, we have decided not to proceed with your... <laughs> we regret to inform... <laughs> Potek. Okay ka lang, ate? Hmm? Parang problemado ka eh. Wala. Stress lang sa trabaho. Magsain ka na. Mamaya magluluto na ako ng ulam. Ah, uh, ate, may kailangan kasi ako mga bilhin na gamit para sa school. Pwede ba ako humingi ng pera? Magkano? One five. One five? Kailan mo kailangan? Ngayong linggo sana. Shit. Sige, mag-withdraw ako bukas. Okay, thank you. Sige na, magsain ka na doon. Sasagutin ko lang to. Hello? Dar, gusto mo ba ng racket? May ganap ako ngayong Sabado. Kailangan namin ng tao sa set. Ano, Jika? San yan? Sa Santa Rosa lang yung shoot. Madali lang to. E extra ka lang. May 4K ka na. O libre pa pagkain, tsaka pamasahe. O sige, send mo sa akin yung details para ma-check ko. Tsaka pala yung ano ah, yung bukas, yung tungkol sa mga gamit ko. Oo, okay na yun. Pumunta ka na lang dito. Sisend ko na yung details. Confirm mo agad kung game ka ah. Okay, sige. Ate, ano to? Bakit nandito yung mga gamit mo sa office? Tsaka, bakit ka nag-a-apply sa ibang trabaho? Ron, Ron! Bakit mo pinakikilaman yung mga gamit ko? Nag-resign ka na ba? Hindi! Natanggal ka ba? Wala ka ng trabaho, ate. hindi ko magawang magsinungaling sa kapatid ko. Alam kong kahit siya ay kinakabahan sa sitwasyon namin, pero pumayag naman siyang hindi muna sabihin kay Papa na wala na akong trabaho. Ginugol ko ang mga kasunod na linggo sa paghahanap ng trabaho. Kada araw ay umaalis ako sa bahay para tumambay sa kung saan-saan para lang hindi magduda si Papa. Mabigat sa konsensya pero hindi ko rin alam kung paano sasabihin kay Papa na wala na akong hanap buhay. Pa, alis na po ako. Hatid na kita doon sa terminal. Wag na po pa. Okay na ako. Hahatid na kita, tapos diretso na ako sa paradahan. Hindi na pa. Ox na ako, promise. Ako na lang hatid mo pa para tipid sa pamasahe. Huwag ka na, isang jeep lang sasakyan mo eh. Ang daya. <laughs> Sige na pa. Huwag yun na ako ihatid. Madadaanan pa rin kasi ako. Sure ka ba? Late ka na oh. Parang dumadalas yung pagpasok mo ng late. Ah, ano kasi, pa. Okay lang naman daw sa boss ko. Bago ba yung boss mo na yan? Parang ang bait ah. Napapansin ko hindi ka na masyadong nagre-reklamo sa trabaho. Ah, uh, ewan ko nga ba kung ano nakain ng boss ko. Biglang naging mabait. <laughs> Sige na pa, una na po ako. Bye-bye. Dinalhan kitang bulaklak, ma. Sorry ah, isang stem lang muna ngayon. Nagtitipid ako eh. Dito muna ako tatambay ah. Mauubos na pera ko kakatambay sa mga coffee shops eh. Hindi naman ako makapunta kina Lucas ngayon kasi nasa shoot siya. Grabe no. Ang hirap pala. Paano mo nakayanan lahat ng to nung nandito ka pa? Lahat ng stress, lahat ng responsibilidad, lahat ng pagod, lahat ng trabaho. Ang bigat, ma. Simula nung nawala ka, kinailangan kong akuin lahat. Akala ko kaya ko eh. Ang hirap pala. Hindi ko na alam, ma. Minsan, Naiingit ako dun sa mga kaibigan ko na walang ibang inaalala sa buhay. Nagagastos nila yung pera nila sa sarili nila. May oras sila para gawin yung mga gusto nila. Nakakagala sila. Nakakapaglibang. Nakakaparty. Hindi ko kaya yun eh. Pakiramdam ko minsan, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kasi sa akin nakaasa si Ronron tsaka si Papa. Huwag mo ko masamain, ma. Ha? Hindi ako nagre-reklamo. Kung pwede nga lang patigilin ko na si Papa sa pagtatrabaho eh. Kaso wala. Nasisante pa akong kailan December. Magpapasko na nga kung walang trabaho. Magpapasko pa kung wala ka. Miss na miss na kita, Ma. Ate, uwi ka na. Ano na naman kayong ginawa nitong bunso natin, Ma? Sige na, Ma. Una na muna ako. Balik na lang ako uli bukas. meron? Itong kapatid mo, wala na palang pera, hindi nagsasabi. Nag-text sa akin kanina nagpapasundo kasi naubusan daw siya ng perang pamasahe. Eh, hindi ko po kasi napansin na wala na pala akong barya. Tsaka may binayaran kasi ako sa school ngayon kaya naubos din talaga yung allowance ko. Bakit ka ba masyadong nagtitipid? Baka kung mapano ka niyan. Eh, nahiya kasi ako humingi ng pera eh. Alam ko po kasing gipit na tayo ngayon. Eh, ano ba naman yung humingi ka ng 20 para sa pamasahe, di ba? Tsaka, teka, bakit gipit? Uh, anong meron? May nangyari ba? Ah, uh, ano... Ano? Darlene, ano? Hindi, ano kasi, pa... Teka, umiyak ka ba? Ba't magayang mata mo? Ate... Anong meron? May hindi ba ako alam? Um... Ano? Ilang linggo ko nang napapansin parang may mali sa inyong dalawang magkapatid eh. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Ano kasi, pa? Wala na po akong trabaho. Simula November po, wala na. Ha? Eh, umaalis ka pa parati ng bahay ah. Kasi, pa, nagkukunwari lang po akong pumupunta sa office pero sa totoo niyan, wala na talaga akong trabaho. Nagsinungaling ka sa akin? Araw-araw kang umaalis ng bahay, wala ka naman palang pinupuntahan? Sorry pa. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyo kasi alam kong mag-aalala lang kayo. Alam kong mamamasada kayo ng mamamasada para lang magkapera tayo at ayoko namang mangyari yun. Eh bakit hindi? Responsibilidad ko yun eh. Alam kong maliit yung kita ko, pero kung kailangan kong kumayod ng kumayod, gagawin ko naman eh. Eh ayun na nga pa eh. Sa edad niyong yan, dapat nasa bahay na lang kayo. Nagpapahinga, pero hindi. Lagi pa rin kayong bilad sa init ng araw. Nagtatrabaho. At anong walang mali doon? Wala. Pero minsan kasi, natatakot ako na baka isang araw bigla na lang mangyari sa inyo yung nangyari kay mama. Ayoko mawala ng isa pang magulang. <sighs> Hindi ko kaya, Papa. Halika nga dito. Hindi mo kailangang mag-alala. Malakas pa ako, oh kayang-kaya ko pa. Huwag mong agawin sa akin yung responsibilidad na tumulong sa pamilya natin. Sorry pa. Ako nga dapat ang mag-sorry eh, kasi ako yung tatay pero ako pa yung paalamunin mo. <laughs> Hindi naman kayo paalamunin pa. Kayo nga yung laging namamalengke eh. <laughs> Anak, hindi mo kailangang akuin lahat. Hindi mo kailangang suluhin lahat ng kargo mo. Eh anong gagawin natin pa? Ang dami nating bayarin. Pagtutulungan natin. mag apply ka lang na mag apply Kung anumang trabaho yung gusto mo, yung mga gastusin sa bahay, magagawan natin ang paraan. Okay po. Sorry ulit pa. Ay, tama na, ha? Tahan na. Mga kamurkada, napakalaking bigat ang nawala sa dibdib ko pagkatapos nung gabing yon. Siguro nga ay masyado ko lang prenesure ang sarili ko. Masyado akong natakot sa magiging reaksyon ni Papa. At masyado akong nagtiwala na makakakuha ako agad ng trabaho. Dahil nga December ay bihira na talaga ang magre-reply sa mga job applications ko. Nairaos naman namin ang mga sumunod na linggo Kumuha ako ng ilang mga racket, nagbenta ng ilang gamit, at talagang naging strict sa mga budget. Wala man akong trabaho sa ngayon, ay mas maluwag ang konsensya ko at mas enthusiastic sa paghahanap ng mga pagkakakitaan. Sinabi ko sa sarili ko na pagdating ng Pasko ay hahayaan ko rin munang magpahinga ang utak ko at i-enjoy ang celebration na ito. Alam kong ayaw mo sa utang. Pero wala ka nang magagawa kasi na-transfer ko na yung pera. Sorry talaga, Lucas ha. Tatanggapin ko to, pero promise, babayaran kita. Naniningil na ba ako? Hindi pa naman ah. Eh basta, pag nakahanap na ako ng trabaho, ikaw ang una kong babayaran. Alam mo, panganay ka nga. Masyado kang nasanay na ikaw nagbibigay. Hindi mo na alam kung paano tumanggap. Aray ko naman. <laughs> Real talk lang. Tsaka, Bisperas ng Pasko, mag-relax ka nga. Mag-enjoy ka. Magpahinga ka. Thank you, Lucas. Bukas na lang yung regalo ko, ah. <laughs> Bakit hindi pa ngayon? Magmamano na ako. Loko. <laughs> Ibabalot ko pa eh. Ano ba naman yan? O sige na, umuwi ka na. For sure, hinahanap ka na sa inyo. Nako, ayoko. Uutusan lang akong gumawa ng fruit salad dun eh. Tirhan mo ako ah. Pupunta ako sa inyo bukas. <laughs> ano pa nga ba? O sige na, una na ako. Sige na. Merry Christmas, Lucas. Bukas pa. Advanced ako eh. <laughs> Merry Christmas, Dar. Merry Christmas, Papa! Merry Christmas, Ate! Merry Christmas, Bunso! At Merry Christmas, syempre, sa aking panganay! Merry Christmas, Pa! Ay, wait! May regalo ako sa inyong dalawa. Ron Ron, para sa'yo. Sa kaning laptop kapag may trabaho na uli ako. Nax, may bago na ako sketchbook. Thank you, ate. At syempre, kay Papa. Dapat hindi ka na bumili ng regalo. Hindi naman kailangan eh. Kailangan. Ano ba to? Wow! May bagong pamasada na uli ako. Thank you! Thank you, Nak! <laughs> You're welcome, Papa. Hindi nga lang siya yung same na brand ng sandals na pinigay sa'yo ni Mama. Ang mahal pala kasi talaga nun. Okay lang yun. Basta galing sa'yo, masaya na ako. Naks naman, ang bolero ng papa ko. Seryoso yun! o <laughs> ah, sige na, tara na, kumain na tayo. Kain na na! Dahan-dahan sa pagkain, Ron. Mamaya may mapatso ka. Ano oras pala tayo bibisita kay Mama bukas? Maaga, kasi ayaw nun ng mga late. Tsaka pupunta rin ako sa bahay ng mga tropa ko. Makikikain ako. <laughs> Sisimba muna tayo. Ay, oo nga pala. Mamamas ko ako kay Lord. Sasabihin ko, bigyan ka na ng trabaho. Sabihin mo yung malaki ang sweldo. Yung pwedeng ipambili ng laptop. <laughs> Kumain na muna kayo. Hinihintay kayo ng Noche Buena eh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mga kamorkada, nairaos naman namin ng maayos ang Pasko. Laking pasalamat ko na lang talaga kay Lucas dahil sa lahat ng tulong niya sa akin at sa pamilya ko. February na ako nakakuha ng isang full-time job sa Makati. Ngayon ay stable na uli ang kita ko at nabayaran ko na rin yung mga pinautang ni Lucas. Kahit papaano ay may naiipon na rin ako at nakakalabas paminsan-minsan kasama sina Papa at Ronron. Mabigat pa rin ang responsibilidad na nakaatang sa akin pero para sa pamilya ay kakayanin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong programa at maligayang Pasko sa ating lahat. Dear M.O.R ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Panganay Dear MOR Magandang araw po mga kamorkada. Ako si Jasper, 25 years old at isang graphic designer mula Batangas. Paborito ng ate ko yung programa nyo kaya naisipan ko ngayong sumulat at i-share ang kwento kung paano kami naging close ng lola ko. Taga Quezon Province kasi ang pamilya ni Papa kaya lumaki ako na malayo at walang nabuong relasyon sa mga kamag-anak ko doon. Lalong-lalo na sa lola ko. Pero nagbago ang lahat nang mamatay si Lolo. condolences, Teddy. Salamat. Uuna na kami, Teddy. Condolence ulit, ha? Thank you. Ingat kayo. Uh, pa? Oh, nagbabay ka na ba sa lolo mo? Hindi naman kami close pa eh. Kahit na. Nagpaalam naman ako kanina. Oh, sige. Kinomfort mo man lang ba yung mga pinsan mo? Kanina pa umiiyak yung mga yan. Hindi na po. Nahihiya ako eh. Baka sabihin nila ni hindi man lang ako umiyak sa libing ni Lolo. Hmm. Hindi pa ba tayo uuwi? Saglit lang, anak. Hinahanap ko pa sila Anton at Ate Helen. Doon ka muna sa sasakyan. Samahan mo mama at lola mo. Kanina pa umalis sila Tita Helen at Tito Anton pa. Ha? Paano umuwi eh, nandito pa si nanay? Nakita ko kanina eh. Nagpaalam pa nga si Tito Anton kay Lola. Ha? Ah. Potek. San pupunta yun eh? Siya dapat ang mag-uuwi kay nanay. Ted, tara na! Naiinip na si nanay oh! Sa bahay mo na tawagan yung mga kapatid mo. <sighs> Sige na nga, tara na. I'm sorry talaga, Teddy, ha. Hindi mo lang ako nakawi for tatay's burial. Eh, wala na tayong magagawa, kuya. Hindi na ayos yung mga papeles mo dyan sa abroad, eh. Ito ang panganay ko, si Mika. Eh, hindi rin nakauwi dahil sa trabaho. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Davao. May shoot sila dun. Sina Jasper, si Ria? Eto, katabi ko si Jasper. Si Ria, gumagawa ng merienda. Ah, Jasper, maghilo ka sa Tito Vic mo. Uh, hello po, Tito. Hello, Jasper? Si nanay, kumusta? Nasa kwarto lang. Tahimik. Are you going back to Batangas today? Oo sana eh, kaso wala namang magbabantay kay nanay. Tinatawagan ko si Ate Helen tsaka si Anton, hindi naman sumasagot. Bakit hindi mo sasama si nanay sa Batangas? Kuya naman, sino naman mag-aalaga kay nanay doon? Tsaka ang usapan namin nila Anton eh, mag-ahalin-hilan sila ni ate sa pag-aalaga kay nanay. Total, sila taga dito sa Quezon. Eh bakit kayo nagdedesisyon ng hindi man lang ako kinukonsulta? Paano ka naman namin kukonsultahin? Eh, hirap mong hagilapin. Teddy, you can't possibly leave nanay with those two. Hindi mo maasahan yung dalawa nating kapatid na yan. Kapag iniwan mo si nanay dyan kay Anton, baka sa susunod na bisita mo, naibenta niya na lahat ng lupa at gamit ni nanay. Nakita ko rin kanina na suot ni Tito Anton yung isang relo ni Lolo. Oh, kita mo na? Kakapasok pa lang ni tatay sa kolumbarium, ninakaw na agad siya ng bunso niya. Eh di, Kay Helen na lang muna natin iwan si nanay. Iiwan mo din eh, kalalaya lang ng asawa nun na kriminal. Ano, komportable ka na ba nakasama ni nanay sa bahay isang drug pusher? Ay. Eh, hindi naman pwedeng sa amin sa titira. Walang mag-aalaga sa kanya doon. Kumuha ka ng helper. May pension naman niya si nanay tsaka magpapadala ako kada buwan to help you with the expenses. Kuya naman eh. Bakit hindi na lang natin siya ikuha ng helper dito pa? Saglit lang, Jasper. Nag-uusap pa kami ng tito mo. Sige na, Teddy. Kawawa naman yan. She's 70 years old. Tapos may iwan pa mag-isa. Kakausapin ko muna si Ria. Babalitaan na lang kita. Ah, sige. Sa atin niyo papatirin si Lola? Parang ganun nga ata ang mangyayari. Pa naman. Sino mag-aalaga sa kanya doon? Tayo. Aaminin ko mga kamarkada, tutol ako nung una na sa amin sa Batangas tumira si Lola dahil alam kong ako nga asahan nila Papa na mag-alaga sa kanya. Ako kasi yung work from home, kaya ako yung laging naiiwan sa bahay. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Eh wala naman kaming pwedeng asahan sa mga tito at tita ko na lupa at pera lang ata ang habol kay Lola. At dahil nga sobrang hindi kami close ni Lola, eh napaka-awkward ng mga unang araw niya sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya i-approach at mukhang kahit siya ay parang hindi rin alam kung paano ako kakausapin. Tap! mag ka sa Tap! Eh, nasa jungle siya! Low na yun! Isa na lang, isa na lang! Isang hit na lang yun! Bilis! Jasper! Bilis! Habulin mo! Gamitin mo ng second skill mo! Papatay na yan! Jasper! Ay, sayang! Isang hit na lang yun eh! Jasper! Uh, Kanina pa ako tawag ng tawag, puro ka laro dyan! Ano ba yun, ma? Mamaya ka na uli maglaro. Ayusin mo muna yung TV. Manunood daw ng showtime ang Lola Bet. Ayusin? Maayos naman yun ah. Eh, may napindot ata siya. Bilisan mo na, lumabas ka na doon. Ay. La, nasan pa yung remote? Eto, apo. Akin na po. Ang laki mo na, no? <laughs> Opo. Nung huling beses ata na dinala ka ng papa mo sa Quezon, ang liit mo pa, parang elementary ka pa lang. Nandun po ako last year nung anniversary nyo ni Lolo. Ay, nako oo nga pala. <laughs> nako tumatanda na, medyo makakalimutin na ako. Okay po. Ito po yung remote. Pili na lang po kayo ng channel. Aba, maayos na. Salamat ha. Ito ba yung course mo nung college? Mga computer-computer? Hindi po. Multimedia arts po. Ah, eh ganyan din yung kurso ng anak ni Helen na panganay eh. Si Isa, Graduating na yun ngayong taon eh. Hmm. Eh ikaw, kailan ang graduation mo? Graduate na po ako last year. Ah. Balik na po ako sa kwarto. Nood na po kayo. Ah, sige. Jasper, Po, bakit papasok ka na naman sa kwarto mo? Samahan mo lang ang lola mo doon, no? Oh. ayoko. Ang awkward ma. Ni hindi niya matandaan na nasa Quezon ako last last year no anniversary nila ni Lolo. Baka nakalimutan lang, tumatanda na eh. Pero tanda niya kung anong course tsaka kung kailan gagraduate si Isa. Ako ni hindi niya alam na graduate na ako kahit inimbita natin sila nung blowout. Jasper naman! Hayaan mo na siya dun, ma. Malilibang na siya sa TV. Tawagin niyo na lang ulit ako pag kailangan niyo ako. Jasper. Po. Lunes na bukas. Ibig sabihin may pasok na uli kami ng papa mo kaya ikaw muna magbabantay sa lola mo. Huwag mo nang isara tong pinto ng kwarto mo para mas madali ka niyang matawag. Pero ma, may trabaho na rin ako. May eh, work from home ka naman. Titingnan-tingnan mo lang naman. Maghahanda ka ng pagkain, i-on mo yung TV, paiinumin mo ng maintenance na gamot, mga ganun lang. Malakas pa naman si nanay, hindi mo naman kailangan magpalit ng daya, pero ano? Mm. Tagal naman itong sumagot. Hello? Ate, nasan ka? Pabalik pala ng Manila. Bakit? Kailan uwi mo dito? Baka sa Pasko na. Pasko? Oo, bakit ba? Wala. Ako pinag-aalaga nila mama kay Lola Para may katulong ako. <laughs> ako pa aasahan mo. Eh, hindi nga ako umuwi kasi natatakot akong malaman niya na magkalibi na kami ng girlfriend ko. Baka mamaya kung ano-ano na naman sabihin niya gaya ng ginawa nila lolo dati. Ang tagal na nun. Malay mo naman nagbago na sila. Hindi tayo sure. Either way, hindi pa rin ako makakauwi kasi booked and busy na ako hanggang December. Ay, sige na nga. Bukas na lang ulit. Magpe-present na ako sa trabaho. Okay, bye-bye. So, good afternoon guys. I'll screen share lang. Hold on. What you see on screen is the proposed logos for the brand and as you uh, he hello hello am I audible hello po ay putik bakit nawalan ng internet Apo Jasper Po may nahugot ata akong saksak Po Puno na kasi yung saksakan eh bubuhayin ko sana tong electric pan Nasa meeting ako eh. Eh, gamit mo ba to, iho? Ako na pong bahala. At saka, san ko kaya pwedeng i-charge tong cellphone ko? Tatawagan ko si Vic kasi graduation ng bunso niya ngayon eh. Akin na po. Hindi ko man maamin sa sarili ko. Pero sa totoo lang, ay medyo nagseselos ako na close ang lola ko sa mga pinsan ko. Alam kong petty at alam kong medyo kasalanan ko rin naman dahil never kong sinubukang makipag-usap sa kanila. Noong nag-out kasi si ate, maraming masasakit na salita ang nasabi sa kanya nila lolo at lola. Kaya simula noon, medyo nagbago din ang tingin ko sa kanila at nagtanim rin ng sama ng loob si ate dahil sa nangyari. Pero habang mas tumatagal na nakakasama ko si Lola ngayon, mas nangihinayang ako sa haba ng panahon na never ko sinubukang makipag-reconnect sa kanya. Pa, ang aga niyo yata. Hmm, Jasper, may dala akong merienda. Asan si nanay? Nasa kwarto niya po. Ang mama mo, nakauwi na ba? Hindi pa po eh. May hinahanap na po ba kayong pwedeng mag-alaga kay Lola? Wala pa rin eh. Ang hirap kasi na inaalagaan ko siya habang may trabaho. Tignan mo, nung isang beses may presentation po ako tapos biglaan niyang nahugot yung wifi. Minsan naman, pumapasok siya sa kwarto habang may meeting ako. Naaabala na po ako sa trabaho eh. Dalawang linggo pa lang ah. Eh kasi naman pa. Teddy? Po? Kailan tayo uuwi? Po? Kailan tayo babalik ng Quezon? Matagal pa, Nay. Wala pa kaming time bumisita eh. Nako, magtatampo sa akin ang tatay mo. Sasabihin nun, wala lang siya kung saan-saan na ako naglalakwatsa. Hindi naman kung saan-saan, Nay. Andito lang naman kayo sa amin. Gusto niyo bang maggala para hindi kayo naiinip dito? Ay sus, napapagod lang ako eh. Dapat pala dinala natin yung makina ko para may libangan ako rito. Nayan, laki-laki naman kasi nun. Maglibot na lang kayo ni Jasper dito. Po, may trabaho ako pa. Holiday sa isang araw ah. Papa naman, pahinga ko na yun eh. Nako, wag na. Okay lang naman ako sa bahay pero bumisita tayo sa atin, Teddy, ha? Baka namimiss na ako ng tatay mo doon, saka yung mga pamangkin mo. Sige po, Nay. Schedule natin ha. Magmerienda muna kayo dito. Jasper, halika dito. May tatanong lang ako. Po? Anong usually ginagawa ni nanay kapag nagtatrabaho ka? Nanonood lang ng TV o kaya matutulog. May tinatawagan siya minsan eh. Hindi ko alam kung sina Tito o sina Insan pero madalas namang walang sumasagot. Minsan nasa kwarto lang, hindi lumalabas. Nalulungkot yan, Jasper. Igala mo muna dito sa atin. Bibigyan ka ng pera. Lumabas kayo. Kumain. Magliwaliw kayo para kahit papano malibang naman si nanay. Mm. Okay po. ko na maubos eh. Ipabalot na lang natin. Ang unti na lang yan, Lole. Akin na, ako na po kakain. Oo, oh, sige. Ayan, kain pa ha. <laughs> May laman pa yung manok ko. Oh. Himayin mo pa, sayang ang pagkain. Saka para tumaba ka naman ng konti. Ang payat-payat mo, lagi ka kasing nasa harapan ng computer. Andun po kasi yung trabaho ko. O siya, ubusin mo na rin tong iced tea, oh. Baka naman may maimposter na ako niyan, la. Tama na. Okay na po ito. Labas na tayo para maagala tayo. Tumatawag po si Papa. Sagutin ko lang. Hello pa? Jasper, asan na kayo? Nasa Taal Church na po. Kakatapos lang namin kumain so maglalakad-lakad na muna po kami. Tara Pola. Ang laki pala talaga ng simbahang to, no, Apo? Opo, pinakamalaki yan sa buong Asya. Kaya naman pala eh. Nako, matutuwa yung mga pinsan mo kapag nakapasyal sila rito. Hmm, feel ko nga po. <clears throat> Pero wala naman sila rito kaya tayo lang ang magbabanding ano. Opo, Paskong Pasko na rin dito. Oh. Ang dami nilang Christmas lights. Oo nga po eh. Excited na po ang lahat sa Pasko. Tayo ka nga dyan, Jasper. Pipicturan kita. Bilisan mo. Po, wag na la. Nakakahiya eh. Sige na. Wala naman lang akong kahit isang picture mo at saka ng ate mo. Eh, never naman po kasi tayo nagbanding. Eh, kaya nga ngayon tayo magbabanding. Sige na, pumaus ka na dyan. Sige na nga po. O, sige ha. One, two, three. O. <laughs> okay na, La. O, isa pa. Papicture tayo. Huwag na po, La. Um, selfie na lang po tayo. O, sige. Ikaw ang humawak ng sipi ko, ha? Mm, sige po. Ayan. One, two, three. Hashtag Dear MOR First Christmas Mga kamorkada, pagkatapos ng gala namin sa Taal, mas naging close na rin kami ni Lola. Mas madalas na kaming lumalabas para kumain at gumala. Ang kaso nga lamang ay napapansin din namin na naging madalas din ang pagiging malungkot at mapag-isa ni Lola. Noong una'y sinabi namin na baka naninibago lang talaga siya dito sa amin sa Batangas pero mas naging mabigat pa ang lungkot niya nung hindi kami nakauwi sa Quezon nung araw ng mga patay. Nasa shoot ba to? bakit hindi na naman sumasagot? Ano na naman? Ang sungit. Nasa shoot ka ba? Wala, kondo lang. Bakit? Di ba nagbagyo kayo last month? Magkano nagastos mo lahat-lahat? Bakit? Sino pupuntang Bagyo? Kami ng mga tropa ko. Mga next next week. Hmm, di ko natanda eh. Ano ba yan? Lakas mo gumalang Bagyo and hindi nga kayo nakabisita kay Lolo nung araw ng mga patay. Bibisita pa rin naman sina Papa pero baka next week na kasi wala pa raw silang time. Lagot na naman yan kaya Tito. Teka, bakit sina Papa lang? Eh kasi nasa Nasugbu ako next week. Nasugbu? November? Bagyuhin ka sana. Kaya na nadedelay yung mga shoots mo eh. Ang sama ng ugali mo. Jasper? Ay, wait lang. Si Lola. Uh, po? Si Mika ba yan? Uh, opo. Ay, Nag-end yung call. Baka nawalan na po siya ng load. <laughs> ah, eh hindi ko na nabate. Next time na lang po. May nasabi na ba ang papa mo tungkol dun sa pag-uwi natin sa Quezon? Magtatampo na ang lolo mo sa akin. Tapos na ang November 1 eh, hindi ko pa rin siya nadadalaw. Baka raw sa isang linggo pa po, Lola. Sa isang linggo pa? Oo raw po eh. Pero tatanong ko na lang po ulit mamaya. O siya, sige. Jasper! Pa, uh, nandito na pala kayo ni Mama. Hindi ko kayo narinig na pumasok. Si Lola mo, nasan? Baka po nasa kwarto. Sige, silipin ko muna. Baka gustong magmerienda. Ah, uh, pa, may lakad po pala ako next week ah. Saan ka punta? Akala ko next week pa yung punta nyo ng Baguio. Oo nga, pero birthday kasi ng tropa ko next week, kaya ayun, magbiwitch kami sa Nasugbo. Actually, anak, may papakisuyo sana ako sa'yo. Baka naman pwedeng huwag ka na muna pumuntang Nasugbo at Baguio. Ha? November naman. Uulanin lang kayo sa Nasugbo, tsaka ilang beses ka na namang nakapagbagyo. Eh, ang tagal na naming plano magbabarkada to eh. Napapansin kasi namin na laging malungkot ng lola bet mo. Laging tulala. Minsan nakikita ko, umiiyak pa yan mag-isa. Bakit kailangan ko i-cancel yung lakad ko? Gusto sana namin ng mama mo na samahan mo muna ang lola mo sa Quezon. Doon muna kayo pansamantala para hindi siya parating malungkot. Papa naman, ako na nga nag-aalaga kay lola eh kasi hanggang ngayon hindi pa kayo nakakahanap ng ibang tao. May trabaho din naman ako pero pinipilit kong alagaan siya kahit hindi ko naman dapat responsibilidad yun. Yung trabaho, probation ka pa lang naman dyan iniisip namin, since malaki naman ang kita namin ng mama mo, eh, mag-resign ka na muna. Resign? Para full-time ako mag-aalaga? Oo. Ayaw mo ba nun? Wala ka na ibang gagawin. Hindi ka na masistress sa trabaho mo. nag enjoy ako sa trabaho ko pa. Tsaka, bakit ko ba naging responsibilidad to eh hindi naman dapat? Huwag mo namang sabihin hindi mo responsibilidad yun. Apo ka niya. Kahit pa paano, may responsibilidad ka. Sa buong buhay ko, ngayon ko nga lang siya nakausap eh. Ni isang bati, ni isang regalo sa birthday ko o kahit pisong pamasko. Never ako nakatanggap galing sa kanila ni Lolo. Uy, Jasper, babahan mo yung boses mo at baka marinig ka pa. Lagpas isang buwan na ako nag-aalaga pa. Bakit hindi mo papuntahin dito yung magagaling kong pinsan? Yung mga lagi niyang hinahanap sa akin. Total, sila naman yung mga lagi niyang nireregaluhan. Mga lagi niya pinupuri. Apo lang ba sila kapag masarap ang buhay? Kapag kailangan nang mag-take ng responsibilidad, ni hindi sila magpaparamdam? Jasper, dalawang bakasyon lang yun. Ang lapit-lapit dito ng nasugbo, pwedeng pwede mong puntahan. Yung Bagyo, ilang beses ka na ba nakapunta doon? Ano, hayok na hayok ka sa strawberries at peanut brittle? Eh, pinagre-resign nyo rin ako eh. Pansamantala lang naman. Makakahanap ka pa rin naman ng ibang trabaho. Pero bakit ko titigil ang pangarap ko para sa isang tao ngayon lang naman naging parte ng buhay ko? Teddy? Nay? Nag-aaway ba kayo ng dahil sa akin? Ay, hindi, hindi, hindi po. Eh, dito na lang muna kayo sa sala. Magmerienda kayo. Eh, naririnig ko kayo ni Jasper eh. Apo, galit ka ba sa akin? hindi po. Lalabas po muna ako. Thank you. mga kamarkada, nakonsensya ako ng sobra sa mga nasabi ko. Alam kong mali ang mga sinabi ko at alam kong narinig ako ni Lola. Inis na inis ako sa sarili ko dahil pakaramdam ko'y tinapon at binaliwala ko lahat ng pinagsamahan namin nitong nakaraang buwan. Hindi ko kinaya ang hiya na nararamdaman ko kaya minabuti kong makitulog muna sa bahay ng tropa ko. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi sa akin ni Papa at ang suggestion niya na mag-resign na muna ako sa trabaho. Alam kong hindi ko kayang basta-basta na lang umalis sa trabaho, pero alam ko rin namang hindi ko kayang tiisin ang sitwasyon ni Lola. Litong-lito ako sa kung anong dapat kong gawin, pero isang pangyayari pala ang bubuo ng desisyon ko. sa bahay ng tropa ko. Bakit? Gagi ka. Kanina ka parang tinatawagan nila, Papa. Bumangon ka na dyan. Ano bang meron? Nawawala raw si Lola. Umalis nang hindi nagsasabi. Ha? Bilisan mo, umuwi ka na. Okay, sige. Tatawagan ko si Papa. Bilisan mo, balitaan mo ko. Ah, ano ba yan? Ang dami ng missed calls. Sumagot ka, Papa. Please. ka na ba? Uh, pauwi na po. Dumiretso ka na sa mga terminal. I-check mo kung andun si nanay. Sige po. Bilisan mo. Kanina ka pa namin hinahanap. Ngayon ka lang nagparamdam. Sorry po. Pupunta na po ako. excuse me po, may nakita po ba kayong lola na dumaan dito? Um, maliit lang po siya. Nasa 70 years old na po. May inunal dito sa leeg. Uh, wala po. Sige po, salamat po. Ah, uh, excuse me po. May nakita po ba kayo ditong lola? Wala po eh, sorry. Uh, hello po. Excuse me po. May dumaan po ba ditong lola? Ano po itsura? Ah, uh, maliit lang po eh. Nasa 70 years old na siya tapos may nunal dito sa leeg. Wala ba kayong picture, kuya? Wala po eh. Eh, paano niyo po mahahanap yun? Dami dumadaan tao dito. Dapat kahit sa may picture ka man lang. Wait po, uh, maghahanap po ako. Saglit lang po. Tinatawagan po ako ng mama ko. Uh, hello, ma? Nasa terminal ka na ba? Opo. O, ano raw sabi? Wala raw po silang makita eh. Kayo po ba? Nagpunta na rin kami kung saan-saan eh. Kagagaling lang namin sa plaza, sa palengke, sa barangay hall. Wala rin daw. Kuya! Uh, wait lang ma. Tinatawag ako ng tricycle driver. Baka nakita niya. Kuya, naghahanap ng lola! Po! Halika! Eh, lola mo ba yung maliit na matanda? Parang hanggang balikat ko lang. Tapos may nunal po sa leeg. Oo, oh, may nunal. Tapos nakaping na damit. Uh, hindi ko po alam kung anong suot niya eh. Ay, anak ka naman ng... Wala ka bang picture? Wala rin nga po eh. Eh, anong klaseng apo naman to? Hinahanap mo lola mo tapos wala ka man lang picture. Ni hindi mo alam kung ano yung huling suot. Wala po kasi ako sa bahay nung umalis siya. Ay, eh basta kanina may matanda nga dito. Naghahanap ng bus pa Quezon. Opo, ayun nga po. Eh sabi ko, walang bus na dumidiretso doon. Eh sabi ko, pwede siya sumakay pa Laguna. Kasi alam ko, sa Kalamba may sakayan pa Quezon doon eh. Eh, saang direksyon po kaya siya pumunta? Eh, baka naglakad papunta doon sa kabilang terminal. Eh, kung gusto mo, Iahatid na kita doon. Eh, wala naman akong pasahero eh. Naku, sige po. Thank you, kuya. So- sobrang thank you po. Tara na po. Ayun! Nakita ko na! Eh, teka, itatid ko muna itong tricycle. Lola Bet! Lola! Lola! Jasper! Saan kayo nang galing? Nagpapanik na kami kakahanap sa inyo eh. Eh, uuwi na sana ako eh. Tara na po muna sa bahay. Ihatid mo na lang ako sa terminal ng bus. Lola naman eh. Sa bahay po muna tayo. Kabadong kabado si Papa eh. Ay, eh gusto ko na nga munang umuwi sa Quezon. Nandun ang lolo mo. Nandun ang tahian ko. Nandun yung bahay ko. Eh, nandun lahat ng mga nakasanayan ko. Ihahatid ka na lang po namin. Promise. Pero doon po muna tayo sa bahay. Please. Ay, sige na nga. Bakit naman hindi kayo nagpaalam na aalis kayo? Ah, eh ayaw ko na kayong abalahin eh. Hindi naman abala yun. Gusto ko na kasing umuwi, Teddy. Okay lang naman kahit hindi nyo na ako samahan. Alam ko namang may mga trabaho rin kayo. Hindi naman sa ganun, Nay. Okay lang, Teddy. Hindi nyo na kailangang itigil ang mga buhay nyo para sa akin. Kaya ko pa naman. Malakas pa naman ako. Eh, sino mag-aalaga sa'yo dun? Ako na lang po. Ha? Apo, hindi naman kailangan. Maghahanap na lang po ako ng freelance job para mas marami po akong oras. Jasper, wag na. Sayang yung trabaho mo rito. Lola, okay lang po. Makakahanap pa naman po ako ng iba eh. Jasper. Okay lang po talaga, Lola. Sorry po. Ay nako, halika nga rito. mga kamorkada. Pagkatapos nun, ay agad kaming umuwi sa Quezon at syempre, puntod ni Lolo ang una naming pinuntahan. Agad kong nakita na bumalik ang sigla ni Lola. Excited na excited din siyang mag-decorate ng bahay para sa Pasko. At kada araw nga yata ay puro Christmas songs na ang pinapadugtog niya. Umorder pa nga kami ng mga bagong tela dahil mananahi raw siya ng mga kurtinang pamasko. Siyempre, ang trabaho ko ay laging umalalay sa kanya. Nakakapanibago nung una, pero hindi naman tumagal at nasanay din ako sa tahimik at simpleng pamumuhay dito. Mas naging close kami ni Lola at mas naging close na rin ako sa mga pinsan ko rito. Nag-resign na rin ako sa trabaho at naghanap ng mga freelance jobs para kumita ng sarili kong pera. Lola, nandito na po yung order mo, pichi-pichi tsaka puto. Diyan mo na lang muna sa lamesa. Hindi ka po ba ito lalagay sa ref? Hindi na. Hindi na masarap yan kapag nilagay mo sa ref. Ang mama at papa mo nasa na raw. Eh, paalis pa lang daw po ng Batangas. Ay nako, kung kailan desperas ng Pasko, eh aabutin nyo ng traffic. Lola, relax lang. Ang aga po, oh. mga 6pm po, nandito na yung mga yun. Ah, eh, ang ate Mika mo? Ah, uh, hindi pa raw po nakakaalis ng Manila eh. Ano? Actually, pinapatanong niya kung okay lang po ba sa inyo na isama niya yung girlfriend niya. Aba, edi eh oo naman. Kaya nga dinamihan ko ang handa eh kasi alam kong marami tayo magsasalo-salo ngayong Pasko. Eh, sige po, chat ko na lang po. O sabihin mo magmadali sila ha Baka mamaya eh abutan sila ng Noche Buena sa biyahe. <laughs> Sige po. At saka magbihis na rin kayo maya-maya, Jasper, ha? Bibisita muna tayo sa lolo mo bago natin kunin yung cake sa bayan. Okay po, Lola. Oh, Jose, ito na ang papasko ko sa iyo, ha? Mahal ang mga bulaklak ngayon. At saka ito pa, oh, si Jasper, yung bunso ni Teddy. Bati ka sa lolo mo. Ah, uh, Merry Christmas po, lolo. Sayang ano, hindi man lang kayo nakapagdiwang ng Pasko ng magkasama. Oo nga po eh. Ay, bakit kasi ngayon lang natin naisipang kausapin ang isa't isa? kung kailan matanda na ako at malapit na rin akong kunin ng may kapal. Anong kukunin? Hindi pa po yan, Lola, no? Ang bata pa po ng 70. Eh, tignan mo nga yung lolo mo. Yan ba ang bata? Lola naman, magpapasko. Oh. Bakit po ba natin pinag-uusapan kung kailan ka kukunin ni Lord? Ay, sus naman, no? Kahit papano, kapag kinuha ko ng may kapal, masasabi ko sa kanya na naayos ko na yung relasyon ko sa iyo. Yung relasyon na lang namin ng ate Mika mo ang hindi pa. Lola naman eh. Tinatakot niyo ko. Hindi kita tinatakot. <laughs> Pero dapat handa ka rin kasi syempre, darating at darating din ang araw na yon. Malayo pa naman po yun. Hindi natin alam. Ito ang lolo mo. Akala ko, malakas na malakas pa. Akala ko, mauuna nga ako eh. Kaso madaya tong si Joselito na to. Umalis ng biglaan. Pero Lola, hindi po pwede. Hindi ako papayag. Hindi pa ako nakakabawi sa inyo eh. Tsaka kayo rin po. Hindi pa rin kayo nakakabawi sa akin. Never nyo kaya ako nabigyan ng regalo sa mga birthday ko tsaka never nyo ako nabigyan ng papasko. Kahit ata isang ampaw, hindi ako nakatanggap galing sa inyo ni Lolo eh. Apo. Hindi ko naman po kayo sinusumbatan ah. Alam ko namang kasalanan ko rin kasi never ako nakipag-usap sa inyo. Ang sinasabi ko lang, ang dami pa nating hindi nagagawa ng magkasama. Ngayon nga lang ako magsiselebrate ng Pasko kasama kayo eh. Sa December 31, yun din ang first birthday ko nakasama kayo. Tapos hindi pa tayo nakakapasyal sa mga lugar na magkasama. Hindi ko pa nga po kayo nalilibre sa birthday nyo. So, please po, Lola. Huwag nating pag-usapan kung kailan kayo mawawala kasi ngayon pa lang nagsisimula yung buhay ko nakasama kayo. Ngayon ko lang nararamdaman na apo niyo po ako. At ngayon ko lang nararamdaman na lola ko kayo. Halika nga rito. Babawi ako. Habang buhay pa ako, babawi ako. Pasensya ka na, Apo, ha? Ngayon lang ako naging lola para sa'yo. <laughs> Tara na nga po. Umuwi na tayo. Nilalamig na po ko, lola eh. Malamig talaga rito, lalo na kapag Pasko. Buti nga, hindi umuulan ngayon. Madalas kasi kapag ganito, nako, bumubuhos ang ulan. Eh di, Ayos po pala, hindi kayo gagastos kasi walang mamamas kong mga bata. Loko-loko ka talaga. <laughs> Tara na nga, lamig na lamig ka na eh. Chibu ka na! Oh, Jasper, akin na yung plato mo. Anong gusto mong kainin? Uh, wait lang, ma. Dahil may sweldo na ako. Nax, adulting. <laughs> Huwag kang magulo. Porkit laki sweldo mo, ha? Ah. Wala naman ako sinabi. Ito <laughs> na nga. May regalo ako para sa inyo. Wow naman. Para sa pinaagwapo kong papa. <laughs> Thank you. Ano laman nito? Uh, buksan nyo na lang pa. Isaspoil ko ba yung laman? Ito naman para sa pinakamagandaong mama. Kawa, ah. ano to? Ano ba yan? Dapat pala hindi ko na binalot to kung tatanungin niya rin pala kung anong laman. Nakuloko ka talaga kahit kailan. At para sa dalawa kong ate, Ate Mika at Ate Joyce. Akin na, baka mamaya jump scare to. Matakot pa girlfriend ko. Sira. <laughs> at syempre, last but not the least, sa paborito kong lola, ay sus! Bakit ba ang bigat-bigat nito? Ano to, ha? <laughs> Eh, buksan nyo na lang po para surprise. <laughs> eh, saglit. Dahil may mga regalo din ako para sa inyo. Ito, Teddy, ang sayo, ha? Wow! Ano yan, Nay? Hindi ko na nga naibalot. Wow naman! Kayo nagtahi na itong shirts na to, Nay? Oo naman. At ito para kay Ria. Wow, tamang-tama. Kailangan ko ng bagong pouch. Thank you, Nay. Mika, ito ang regalo ko para sa inyo ng girlfriend mo. Thank you po. Punda ng unan? Oo, may rainbow pa yan. Sabi kasi nitong kapatid mo eh, magka-live-in na raw kayo ni Joyce, kaya ayan, magagamit nyo yan para sa apartment ninyo. <laughs> Thank you, La. At syempre, itong para sa'yo, Jasper. Wow naman! Tote bag? Oo para kapag natuloy na yung gala nyo sa Baguio, eh may gagamitin kang bag. Ah, thank you po, Lola. <laughs> oh, chibog na! Chibog na! Patikim na ako ng lumpia. Bigay ako ng spaghetti, ma. Joyce, kain na. Oh, Teddy, gusto mo na nitong ham? Nag-alak pa tayo. May lambanog dyan. Wow! Oh. Hoy, ate, mga kamorkada, yun ang unang Pasko na sinelebrate namin kasama si Lola. Mas masigla na siya ngayon at busy manahe ng kung ano-ano. Lagi nga ako may bagong shorts or kurtina para sa kwarto ko sa dami ng mga tinatahi niya. Kahit papano ay nag-uusap na rin sila ni ate. At sa totoo nga niyan, magkakasama kaming gumala sa Baguio nitong nakaraang buwan lang. Sa ngayon ay dito pa rin ako sa Quezon nakatira kasama si Lola. Maganda na rin ang takbo ng career ko bilang isang freelance graphic designer. At kadalasan nga ay mga foreigners pa ang kliyente ko kaya mas malaki ang bayad sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit kada buwan yata ay nagsa shopping spree kami ni Lola. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabasa at pag-share ng aking storya. Lubos na gumagalang Jasper. Hashtag Dear MOR First Christmas Dear MOR Magandang araw po mga kamorkada. Ako po pala si Joy 46 years old, at isang office secretary dito sa aming probinsya. Christmas person po talaga ako. Lumaki ako na talagang pinaghahandaan ng Pasko. Kaya naman nung nagkapamilya ako, ay sinasabi ko sa sarili ko na ipapasa ko sa mga magiging anak ko ang mga Christmas traditions na kinalakihan ko. Nagawa ko naman yon para sa panganay ko na si Nico at sabi ko ay gagawin ko rin yon para sa mga magiging kapatid niya. Pero pagkatapos kong maipanganak si Nico, ay nahirapan na uli akong magbuntis. Dinasalan ko ang lahat ng santo at inatendan lahat ng misa sa simbang gabi. At pagkatapos nga ng 17 years, ay winelcome namin sa mundo ang baby boy na si Jesse. Halos wala akong paglagyan ng saya ko nung dumating si Jesse. At excited na excited akong i-celebrate ang first Christmas niya. Pero isang pangyayari pala ang susubok sa amin. Nico, check mo nga kung anong kulay ang Christmas lights. Yellow lang, ma. Hanap ka nga ng iba't ibang kulay. Oh, wait lang. Ito mo, oh. meron pero mas mahal. Patingin nga. Hindi okay to. Tara na, kuha tayo ng mga garlands tsaka mga Christmas balls. Sirang-sira na yung mga Christmas balls natin sa bahay. Tsaka anong ano ma, yung medyas? Anong medyas? Yung lalagyan nyo ng regalo para sa akin. Ang laki-laki mo na, magsasabit ka pa ng medyas sa Christmas tree. Okay, sige na nga. <laughs> Bilis ka usap ha. Ah. <laughs> Hindi pa naman ako malaki ma, 17 pa nga lang ako eh. Pag nag-18 na ako sa January, Konti na lang magpapapasko sa akin kasi sasabihin nila matanda na ako. Baka nga si Lola Isay na lang magbigay sa akin ng regalo eh. Ay, sige na, sige na. Ang dami pang sinasabi eh. Tsaka maghanap ka rin pala ng pwedeng ipang regalo kay Lola Isay. For sure, magbibigay na naman yun sa atin ng kung ano-ano. Nakakahiya naman kung wala tayong pamasko. Okay. Tumatawag si Papa. Ang akin na. Hello? Hello? Mahal, anong oras kayo uwi? Pauwi na kami maya-maya, mahal. Ah, sige. Bilisan nyo, ha? Ah. Umiiyak na si Jessie, eh. Hindi ko patahan. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye. Tara, Nico. Bilisan na natin. Mama, Okay lang ba tong garland dito? Okay na yan. Ilagay mo na yung Christmas lights. Magpatulong ka sa papa mo. Papa! Shh! Huwag ka sumigaw. Baka magising na naman ang kapatid mo. Joy! Ay, si Lola Isay yan. Uh, Lola Isay, ano pong atin? Nako, may dala akong ulam. Ang dami kasi nung sinigang na naluto ko. Wow, uh, thank you po. <laughs> Oh, kumusta ang baby nyo? Uh, ayun, tulog po dun sa crib niya. <laughs> Kanina pa umiiyak eh. Maigi naman. Aba, parang ang dami niyo ng dekorasyon ngayong Pasko ah. Ah, opo. Medyo late na nga eh. Dati, October pa lang may decorations na kami. Eh, ngayong December na, bago pa lang kami nagtatayo ng Christmas tree. Sus naman, okay lang yon. Kesa naman kung kailan Pasko, saka kayo magde-decorate. May mga bisita ba kayo sa Pasko? Wala nga po eh. Uh, kayo po ba? Nako, wala rin. Alam mo namang nasa abroad na ang mga apo ko. Mm. O, sige ha. Mauuna na muna ako. Kakain na rin kasi ako eh. Sige po. Loko ka talaga, mahal. Tinanong mo pa kung may bisita si Lola Isay sa Pasko, eh, alam mo namang wala na siyang ibang kamag-anak. Eh, pasensya ka na, nakalimutan ko kasi. Ang tanda ko lang eh, may mga apo siya. Eh, akala ko uuwi sila. Hindi na, nagpapadala lang ng pera yung mga yun paminsan-minsan. Aanhin ah, naman ni Lolo Isa yung pera eh, ang yaman-yaman na niya. Ang laki-laki pa ng pensyon niya. Miko, wag mo na istorbohin yung kapatid mo. Hindi ko po inistorbo. Ay, kakatulog lang yan eh, umiiyak na naman. Mama, may sakit ba si Jessie? Bakit parang init na? Teka, oo nga no. Eh, mahal pakikuha nga yung thermometer. Eh, baka naman gutom lang. Hindi eh, mainit talaga siya. Nag-aapoy siya sa lagnat to. Oh. Mga kamorkada, nung una akala namin ay simpleng lagnat lang. Dinala namin siya sa doktor at niresetahan kami ng mga gamot. Hindi ko matukoy kung saan niya nakuha ang sakit niya dahil maingat at malinis naman kami sa bahay. Kampante ako nagagaling siya agad, pero nagtuloy-tuloy ang sakit niya at tila mas lumala pa. Tahan na, Jessie. Tahan na. Oh. Andito na si Mama. 38.7 yung lagnat niya. Oh, Jessie, tahan na, please. Uh, baka naman gutom na ulit siya. Kakadede lang niya eh. Uh, Lola Isa, ipasok po kayo. Parang ilang araw nang iyak ng iyak ang baby niyo ah. Oo nga po eh, dalawang araw na po kasing nilalagnat. Eh, dinala niyo na ba sa doktor? Opo, naresitahan na po siya ng gamot eh. Pero ang taas pa rin ang lagnat niya. Ay nako, bakit kaya? Eh, hindi rin po namin alam eh. Oh, halika Jessie. Tahan na. Tahan na bunso. Oh, kayo lang pala makakapagpatahan, Lola. Eh, teka. Ano bang temperature niya? Parang ang taas talaga ng lagnat niya. Uh, ah, 38.7 po. Ay, nako, kawawa namang bata. Antok na antok na siguro kaso hindi makatulog kasi nga masama ang pakiramdam. Kaya nga po eh. O sige, i-monitor ninyo ng maigi ha. Lagi nyong i-check ang temperature at saka dapat laging nasa tamang oras ng pagpapainom ng gamot. Opo. Teka. Naku naman, pumupo na ata siya. Ay oo nga. Saan ko ba pwedeng ihiga para mapaltan nyo kaagad ng diaper? Ah, dito na lang po. Shh. Lagnat lang naman. Hindi naman ba siya sinisipon, inuubo o nagtatae? Ah, wala naman pong ubo at sipon pero parang nagtatae din siya eh. Nako, basta i-monitor nyo ng maigi kasi kapag nagtuloy-tuloy pa yan, eh, dalhin nyo na sa ospital. Ah, sige po. Thank you po, Lola. Philip! Philip! Mm. Bumangon ka dyan. Bakit? 39.2 na yung lagnat ni Jessie tapos mayat-maya pa rin siyang pumupupo. Ha? Eh, napainom mo na ba ng gamot? Oo. Dali na natin sa ospital. Sige, anong oras na ba? Alas dos. Teka, sira yung sasakyan eh. May masasakyan pa kaya tayo? Eh kung bumabangon ka kaya dyan para magawa natin ang paraan. Uh, ito na, sorry, sorry. Pumunta tayo kay Lola Isay. Tanungin mo baka pwede nating hiramin yung kotse niya. Oh, sige. At uh, teka, kukuha lang ako ng mga gamit ni Jessie. Bilisan mo! Nico! Nico! Nico! Po? Dadahin na namin sa ospital si Jessie, ha? Dito ka muna. Babalik din agad si Papa. Ihahatid niya lang kami. Ano po nangyari kay Jessie? Ang taas na ng lagnat niya eh. O gusto mo ba doon ka muna sa bahay ng Lola Isay para may kasama ka? Oh, sige po. Oh, tara na, tara na. Uh, okay na yung mga gamit. Oh, halika na. Nico, buksan mo yung payong. Medyo umaambon eh. Tahan na, Jessie. Pupunta na tayong ospital. Tahan na. Kumatok ka, Philip. Bilis! Lola Isay! Lola Isay! Baka po tulog pa si Lola. Lola Isay! Buisit. Tulog pa nga yata. Lola! Oh, bakit? Madaling araw na. Ano bang meron? Lola, ang taas na po lalo ng lagnat ni Jessie. Isira eh, po kasi yung sasakyan namin. Pwede po kayong mahiram yung inyo? Ay nako, oo naman. Teka, pumasok muna kayo at kukunin ko yung susi. At saka kung okay lang po, pwede po kayong dito muna si Nico. Wala po kasing kasama sa bahay eh. Oo naman. Ako nang bahala sa kanya. O, oh, eto na ang susi, ha? Salamat po. Mag-iingat ka sa pagdadrive, Philip, ha? Opo. Sige na. Umuna na kayo at kawawa ang bata. Iyak na ng iyak. Salamat po, Lola Isay. Ay sus, mamaya na kayo magpasalamat. Pumunta na kayo ng ospital. Ah, sige po. Nico, behave ka dito, ha? Opo. Una na po kami. Kabarkada, sobrang laki ng pasasalamat ko kay Lola Isay. Matagal na namin siyang kapitbahay at hindi man kami magkamag-anak ay napakabuti ng trato niya sa akin at sa pamilya ko. Dahil nga pareho na rin kaming ulila ni Philip, ay si Lola Isay na yung tinatrato naming nanay. Nasa abroad naman ang pamilya niya, kaya alam kong kami na rin yung mga tinuturing niyang anak niya. Pagkatapos nga ng gabing yon, ay nai-admit na namin si Jessie sa public hospital dito sa amin. Kabado ako pero mataas ang kumpiyansa ko na agad siyang gagaling. Pero hindi yon ang nangyari. Nagtuloy-tuloy pa rin ang lagnat niya at nasweruhan na rin siya. Good afternoon po. Ah, hello po. Gamot po ba uli? Yes po. Eh, nurse, gano'ng katagal pa po kaya siyang magte-take ng mga gamot? Ang dami na po kasi eh. May paracetamol, meron pang yung para sa tiyan niya, tapos ngayon may antibiotics na. Hanggang sa umayos na po yung kondisyon niya. Mag-iisang linggo na po kasi siya dito eh. Parang hindi naman po siya gumagaling. Hintay na lang po natin may effect yung antibiotics. I-monitor po natin para makita kung aayos yung kondisyon niya. Ah, sige po. Sige po, ituturo ko na po sa swero. Okay po. Tama na, pinapagaling ka na ni ate nurse. Di ba, ate nurse, gagaling na si Jessie? Yes po. Tahan baby. Tahan na. Magpi-play na lang kayo ni Kuya Nico mamaya. Play na lang kayo. Okay na po. Thank you po. Tawagin niyo lang po ako kung may iba pa kayong kailangan. Ah, sige po. Salamat po. Joy? Lola Isay, kamusta po? Eto, may dala akong mga prutas para sa inyo. Kumusta si Jessie? Eto po, katuturok lang ng mga gamot. Eh si Philip at si Nico nasaan? Si Philip po, pinauwi ko muna kasi pinapakuha ko ng mga damit namin. Si Nico naman po nasa school. May pasok pa pala siya. Opo, sa December 18 pa po matatapos ang klase nila. Ah, lagpas isang linggo na rin pala, no? Nilalagnat pa rin ba si Jessie? Ngayon po, hindi na pero kaninang umaga ang taas ulit ng lagnat niya eh. Pabalik-balik lang ho. Eh, anong sabi ng doktor? Hindi raw po nila masabi kung ano yung eksaktong sakit ni Jessie. Eh, ikaw ba? Kumusta ka? Kinakaya pa naman po. Yung mga gastusin ninyo ba rito? Kumusta? Ah, kaya naman po. May health card naman po ako kaya covered naman po. Naku, maigi naman. Basta kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin, ha? Salamat po, Lola. Oh. Sorry po. Pagod lang. Ay, sige na. Magpahinga ka muna, ha? Ako nang magbabantay kay Jessie. Okay lang po ba? Oo naman. Sige na. Sorry po talaga sa abala, Lola. Nako naman. Itong mga batang to. Sige na. Umupo ka na dyan, kumain ka, pagkatapos umidlip ka. Basta kapag hindi pa rin umayos ang lagay niya, ilipat na lang natin siya sa mas maayos na ospital. Opo. Oh, eh yung tiyan ba niya okay na? Hindi pa rin po eh. Mayat maya pa rin siyang pumupupo. Naaawa na nga po ako sa anak ko eh. Ang putla na niya oh. Nakaswero po eh. Ang sakit-sakit kaya niyan. Yun ang mga matatanda halos hindi kayanin yung sakit ng swero. Yung bata pa kaya? Wala naman po akong magawa. Iiyak mo lang yan, Iha. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob kasi nanay ka. Pero pwede ka magpahinga, ha? Opo. Opo. mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Santa Claus Mga kamorkada, dumaan ang isang linggo pero walang naging pagbabago sa lagay ni Jessie. Nag-file na ako ng leave sa trabaho samantalang pinagsasabay ni Philip ang pagiging virtual assistant niya sa pagbabantay kay Jessie sa ospital. Araw-araw, malalang pagod, puyat at stress ang kinakalaban naming mag-asawa. May mga oras na talagang pakiramdam ko, ako naman yung magkakasakit. Pero alam kong hindi pwede dahil mas kailangan ako ng anak ko. Wala akong magawa kundi magdasal na sana ay gumaling na si Jessie. Mama! Nandiyan pa po ba kayo sa CR? Oo, saglit lang. Umiiyak po ulit si Jessie eh. Oo, sige, palabas na ako. Ma, umiyak ba kayo? Okay lang ako, nak. Tara na. Mama, Mm. kahit wag niyo na pala akong bilhin ng regalo sa Pasko, kahit wag mo na rin ako bilhin ng bagong damit o sapatos, O bakit naman? idagdag niyo na lang yung pera para sa mga bayarin ni Jessie dito sa ospital. Ako naman, ang bait na kuya naman yan. Basta kung may pera ako, bibilhan pa rin kita. Thank you, ma. Ayun na sila papa tsaka si Nurse Rhea. Ah, mahal. Uh, hindi na, hindi na, Jessie. Nahanap lang doon sila ng ugat. Uh, anong nangyari? Bakit tatlo na sila nurse dito? Pumutok kasi yung ugat ni Jessie. Kaya ililipat nila yung swero. Ha? Tahan na, Jessie. Andito na si Mama, oh. Tahan na, Jessie. Andito na si Mama. Nurse, matagal pa po ba? Wait lang po, sir. Ang hirap po kasing hanapan ng ugat ni baby. Ay! Ah, nurse, parang ilang turok na po yan eh. Sorry po, ma'am. Super late po kasi ng ugat niya kaya hindi namin maiturok ng maayos. Chase, pakitawag nga si Alex. Mas magaling siya sa mga ganito eh. Teka, tatlo na kayo dito ah. Bakit po tatawag pa kayo ng ibang nurse? Pasensya na po, ma'am. Humahanap rin po kami ng ugat sa paa niya kasi mahirap talaga yung sa braso. Pati sa paa? Mahal, kalma lang. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pasensya na. Okay na pala. Megs, pakihabo si Jace. Sabihin mo wag nang tawagin si Alex. Okay na po, ma'am. Balik na lang po kami mamaya. Nagre-request din nga po pala si Doc ng blood test. Ah, sige po. Thank you. Ang taas pa rin ang lagnat niya, mahal. Ano pa bang pwede nating gawin? Isang linggo na tayo dito, ah. Ilipat na kaya natin siya ng ospital. Pero saan naman? Doon sa may mas maayos na serbisyo. Kahit mas mahal, okay lang. Maglo-loan na lang ako ng pambayad. Hmm, sige. Itatanong ko yung process kung paano paglipat. Good morning po, Mommy Daddy. Magbibigay lang po ako ng gamot sa swero. Ah, sige po. Ah, Nurse Rhea, eh, hindi po kasi umaayos yung lagay ng anak namin. Balak na po sana naming ilipat ng ospital. Ah, uh, pwede naman po. Pero itatanong ko rin po muna kay Doc. Kasi may hinihintay po tayong results ng blood test eh. Sige po. Sige po, ano ko lang po yung gamot. Uh, okay po. Philip? Joy? Lola Isay. Oh, kumusta si Jessie? Ah, ito po, tulog. Okay na po. Balik na lang po ako mamaya. Ah, sige po, salamat. Maayos na ba siya? Ayun nga po eh, tumigil na yung pagtatai niya pero pabalik-balik pa rin po yung lagnat niya. Gumagaling ba siya rito? Parang hindi nga po, Lola eh. Awang-awa na po ko sa anak ko. Ilipat na kaya natin siya sa ibang ospital. Ayun nga po yung sinasabi ko kay Felipe. eh. Sinabi na rin namin kay Nurse Rhea pero i-check eh, pa raw muna niya kay Doc. Eh ano raw bang sabi? Wala pa po eh. Hello po uli. Um, Mommy, Daddy, nakausap ko na po si Doc and ang suggestion niya po is hintayin po muna natin yung results ng blood test. Eh, kailan daw po namin makukuha yung results? Mga ilang araw to one week din po. Ilang araw? Ay, eh, parang hindi na po namin kayang maghintay ng ganun. Yun po kasi yung nirecommend ni Doc eh. Nurse Rhea, baka hindi na kayanin ng anak ko yung isang linggo. Hirap na hirap na siya dito, oh. Naiintindihan ko naman po. Mal! Joy! Uh, bakit? Si Jessie, nagkukumbulsyon. Po? Diyos ko, ang bata! Excuse me po, excuse me po. Jessie! tiisin yung puyat at pagod. Pero ang hindi ko kaya ay yung araw-araw marinig yung iyak ng anak ko dahil sa kung ano-anong karamdaman. Awang-awa ako sa kanya. Tuwing umiiyak si Jessie kapag tinurukan siya ng gamot, pinipigilan ko rin ang magluha ako. At dahil hindi na nga ako kontento sa kung paano ginagamot ng ospital na yun si Jessie, ay minabuti kong sundin ang payo ni Lola Isay at ilipat na siya sa isang private hospital. Dahil nasa probinsya kami ay kinailangan namin bumiyahe ng tatlong oras para lang makapunta sa isang mas maayos na ospital. Kumuha na rin kami ng isang private room para mas maging komportable para kay Jessie. Oo, mas mahal at alam kong igagapang naming mag-asawa ang pambayad ng hospital bills ni Jessie. Pero nung mga oras na yon, ay hindi ko na naisip yung pera. Ang tanging nasa isip ko ay kailangang gumaling ng anak ko. Mahal. Sigurado ba tayong hindi na natin hihintayin yung blood test? Philip naman, pasakay na tayo ng ambulansya, oh. Sorry, nag-overthink lang ako. Ako rin, kaya nga lilipat na tayo. Di ba kasi kapag hindi pa tayo umalis sa ospital na yan, baka sa morgue na natin mailipat yung anak natin. Joy! Huwag ka namang... Huwag ka namang magsalita ng ganun. Mama. Nag-aaway ba kayo? Ngayon pa kayo mag-aaway ng mag-asawa kung kailan kailangan kayo pareho ng mga anak ninyo? Tigilan nyo na yan! Alam kong pareho kayong pagod at takot. Pero hindi niyo pwedeng pairalin ang ganyang pag-uugali. Umayos kayo. Sorry po. Sorry po, Ola. Sige na. Sumakay na kayo. Ako nang bahala kay Nico. Uh, Nico, behave ka lang, ha? Sige na. Umuna na kayo, ha? Mag-ingat kayo. Mabuti na lang po talaga inilipat niyo na si baby. Hindi po kasi tama yung meds na binigay sa kanya kaya siguro hindi siya gumagaling. Eh, Diyos ko, takot na takot na nga po ako eh. Lagpas isang linggo na kami doon pero walang nangyayari. Don't worry po. We'll do our best to treat baby Jessie. mag lang po kami ng tests and we'll get back to you. Ah, sige po. Okay po, if you need me po, just click the button dito. Ah, sige po, thank you. Um, mahal, approved na ba yung loan mo? Hindi pa nga eh, nihintay ko pa. Ah, tumatawag si Lola Isay. Eh. Ah, hello po? Oh, hello. Nasa ospital na ba kayo? Ah, opo. Kani-kanina pa po. Eh, kumusta naman? Okay naman po. Naasikaso naman na po siya ng mga doktor at nurse dito. Ang bilis nga po eh. Yung pagtuturok nila ng swero dito, isang turok lang okay na. Naku, mabuti naman. Eh si Jessie, hindi naman ba umiyak? Ah, hindi naman po. Mahimbing po ang tulog niya. Ay, okay naman ba yung kwarto ninyo? Okay naman po, hindi na ganun kainit. O sige, basta yung pera, saka nyo na alalahanin. Ang mahalaga ngayon eh, gumaling si Jessie. Oo nga po eh, nag-file na naman po ako ng loan. Hinihintay ko na lang po ma-approve. Sana po talaga gumaling na siya dito. Ang sabi kasi ng mga nurse dito, mali yung mga naibigay na gamot sa kanya sa ospital dyan. Ano? Diyos ko talaga. Delikado yun ah. Buti na lang talaga na ilipat natin. Eh paano kung napaano si Jessie? Paano kung lalong lumala yung lagay niya? Kaya nga po eh. <sighs> Anim na buwan pa lang yung bata. Napakaselan pa ng kalagayan niya. Eh, paano kung mamatay yon? Lola? Ay, sorry, sorry. Tumataas ang presyon ko eh. Nakakagalit yung ganon. Pero at least po wala na siya sa ospital na yon. Sana talaga gumuling na siya dito. Nako, sana nga. O sige na ha. Pahinga na muna kayo dyan. Balitaan nyo na lang ako. Opo, sige po. Halika nga dito. Pagod lang ako. Alam ko. First Christmas niya to eh. Dapat wala siya sa ospital eh. Dapat nasa bahay siya. Binibila na natin ang mga bagong gamot sa Pasko. Magagawa pa rin naman natin yun eh. Ano kung hindi? Joy, ano ba? Bawal ka magsalita ng ganyan. Kung pwede lang sanang ako na lang. Kung pwede lang na ako na lang yung sweruhan eh, ako na lang yung magkasakit. Awang-awa na ako kay Jessie. I know. I know. Gagaling si Jessie. Promise. Tuwing umiiyak siya, pinipigilan ko yung sarili kong lumuha kasi alam ko hindi ako pwedeng panghinaan ang loob. Pero pagod na pagod na akong makitang nasasakatan yung anak ko. Gusto kong magalit pero anong magagawa ng galit ko? Ipinagdasal ko siya eh. Kada Pasko, kada birthday, ang wish ko ay sana mabigyan ulit tayo ng anak. 17 years tayong naghintay para magkaroon ng pangalawang anak pero bakit naman ganito? Anim na buwan pa lang si Jessie. Sobrang ikli pa lang ng panahon na nasa atin siya pero ganito na agad. Puro pahirap na agad. Hindi ko alam kung paano babawasan lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang sakit na wala akong magawa, Philip. Ginawa mo naman ang lahat eh. Kung, kung galit ka, magalit ka. Kung napapagod ka, sabihin mo sa akin. Ako yung sasalo ng lahat ng trabaho para makapagpahinga ka. Kung gusto mong umiyak, ibuhos mo lahat. Kung gusto mong magdasal, magpapamisa pa ako. Wag na wag ka lang panghihinaan ng loob, Joy. Wag na wag mo lang susukuan si Jessie. Kailangan tayo ng bunso natin eh. <laughs> Gagaling si Jessie. Sisiguraduhin natin gagaling siya. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi. Sa awa naman ng Diyos ay gumaling din si Jessie pagkatapos ng halos dalawang linggo. Napakalaking relief nung nakita kong nakakatawa na uli siya, nakikipaglaro at masiglang masigla na uli. Nawala na lahat ng takot ko pero hindi ko pa rin magawang maging excited sa Pasko dahil may isa pa kaming problemang kailangang masolusyonan. ka na, Jessie, ha? Hindi na masakit yan mo. Oh. <laughs> Ay, sus naman. Tatawa-tawa ka na ngayon, ha? Maglalaro tayo, ha? <laughs> Aba! Ang cute-cute mo! <laughs> Kailan uwi niyo, ma? Malapit na, nak. Inaasikaso lang namin yung bill namin dito. Magkano ba yung babayaran natin, ma? Huwag ah, mo na isipin, Nico. Kami na ng papa mo ang bahala doon. Um, may 500 akong ipon dito, ma. Send ko sa inyo. Ay, sa'yo na yan, Nico. Pambili mo na yan kahit na anong gusto mo sa Pasko. Sure ka ba, ma? Oo, sige na. Kumain ka na muna dyan. Tatawagan ko lang din ang papa mo. Sige po. Love you, ma. I ah, love you too. Magligpit ka dyan, ha? Opo. Oh, andito ka na pala. Tatawagan pa lang kita eh. Nakuha ko na pala yung bill natin. Oh, magkano? 97,000. Ah, Ha? May ipon naman ako. Tapos yung padala nila mama. Kaya lang, medyo kulang pa rin talaga. Ang mahal eh. Ah, magkano yung kulang? Kalahati, nasa 48,000 pa. Ah, hindi pa kasi na-approve yung loan ko. Tapos, ang liit ng sinahod ko kasi halos tatlong linggo kong hindi nakapasok. May mga kakilala pa naman ako. Tatawagan ko kung pwedeng makautang muna. O, oh, sige. Lalabas muna ako. Hello, Lola Isay? Joy! Apo? Oh, kumusta si Jessie? Ah, okay na okay na pula. Masigla na uli. Ang likot na nga eh. <laughs> Naririnig niyo po ba? Gusto rin atang makipag-usap sa inyo. Nako, umuwi ka na, Jessie. Miss na miss ka na namin ng kuya mo. Ay nako, uwing-uwi na nga rin po kami. Eh. Kaso hindi pa kami makalabas ng ospital. Gawa ho nung bills. Eh, magkano ba? Umabot po ng 97,000 eh. Eh, kompleto nyo na ba yung pambayad? Eh, kalahati pa lang po. Hindi pa po kasi na-approve yung loan ko eh. Yun sana yung inaasahan kong ipambabayad namin. Pero nagdedelehensya na po si Philip. Eh, wala ba dyang mga medical assistance? Ah, meron naman po pero ang dami palang kailangan lakarin. Aabutin kami ng ilang araw sa pag-aasikaso, edi eh lalaki ho lalo yung bill namin. Oh, sige, sige. Eh, meron bang susundo sa inyo paglabas niyo ng ospital? Ah, baka po magko-commute na lang kami. Nako, baka mabinat si Jessie pag nag-commute kayo. Ah, hindi naman po siguro. Ilang araw na rin naman po siyang walang lagnat. Ay, nako. O, sige ha. Ingat kayo dyan. Apo, sige po. 48,000 plus 15,500 plus 3,000 plus 8,000. Kulang pa rin ang nasa 20 mil ah. Tinawagan ko rin si ate kanina. Titingnan daw niya kung magkano yung mapapadala niya. Tinanong ko rin dun sa ibang nurse kung pwedeng lumipat na tayo sa mas murang kwarto. Kaso, puno na rin daw lahat eh. Ah, di bale, magagawa naman natin ng paraan. Ang inaalala ko kasi, habang mas tumatagal tayo dito, mas lumalaki rin yung bayarin natin. Mama? Papa? Oh, Nico. Lola Isay. Jessie. Ash, baka magising ang kapatid mo, Nico. Ano pong ginagawa niyo dito, Lola? Aba, edi sinusundo kayo. Halos dalawang linggo na kayo rito. Uwi, na! <laughs> eh, hindi pa po kami makakalabas eh, pero malapit na naman po namin makumpleto yung pambayad sa bill. Okay na, nabayaran ko na. Po, Lola Isay, sobrang laki nun. Ay sus naman, yung pera ko, hindi ko yun mauubos sa buong buhay ko. Lalo ngayon sa edad ko. Ah, Lola, babayaran namin kayo. Mahal, i-transfer mo na lang kay Lola. Ay nako, nako. Saka na yung mga bayaran na yan. Papasko ko na yun sa inyo. Umuwi na tayo. Dala ko na yung kotse para hindi na kayo mag-commute. Thank you po, Lola Isay. Nako, iiyakan mo pa ako, Philip. Sige, tara na, kasi ikaw ang magdadrive. Isang linggo na lang at Pasko na. Eh ayaw ko namang dito kayo magpasko. Thank you po talaga, Lola Isay. Babawi ho kami, ibabalik namin yung ibinayad nyo dito. Nako, pag-uumpugin ko kayong dalawa. Sinabi ng papasko ko yun eh. <laughs> Ah, sige po. <clears throat> Aayusin ko lang po yung mga gamit namin. Lola Isay, pwede po sa amin na lang kayo mag Noche Buena. Oo nga po. Aba, eh kung okay lang sa inyo, edi eh, pwedeng pwede. Para naman may kasama ako sa Noche Buena. Mga kamorkada, si Lola Isay ang naging Santa Claus namin nung Paskong yon. Malaki ang utang na loob namin sa kanya dahil siya ang tumayong nanay namin ni Philip at Lola, kina Nico at Jessie. Kasama namin siyang nag-celebrate ng Paskong yon at ng mga sumunod pang Pasko. Pati yung ibang mahalagang celebrations gaya ng New Year at birthdays ay sama-sama na rin naming sineselebrate. Ngayon ay masigla at malusog na ulit si Jessie. Mas naging maingat at malinis na rin kaming pamilya sa bahay para masigurong hindi na mauulit ang nangyari. Dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at Merry Christmas! Lubos na gumagalang, Joy. Dear M.O.R ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Santa Claus